Hukum orang yang salah dalam manhaj ini hukumnya luar biasa. Keras hukum terhadapnya. Kalau salah dalam manhaj. Tapi salah dalam penerapan, itu dihitung kesalahan untuknya. Tidak dihukumi dia sesat. Kecuali kalau dia memperbanyak dari Dia menunjukkan bahawa dasar pokoknya dalam kita. Kita hari? Ya. Jadi harus dibedakan antara orang yang salah dalam manhaj dan orang yang salah dalam penerapan. Dibedakan ini. Jadi, beda sama hari para ulama. Nah, seperti misalnya dia berkata, menyikapi seseorang, yang orang ini tadinya belajar di tempat yang uh, campur lah begitu. Tadinya dia belajar di tempat yang ada ahli bila di situ mengajar dan seterusnya. Dia belajar di situ. Kemudian dia keluar dari yang dan itu masuk ke fakultas umum. Masuk ke fakultas umum. Ya. Pelajaran umum tapi campur bawah antara laki-laki dan perempuan. Oleh pertama tadi, tidak bercampur bawah antara laki-laki dan perempuan, tapi yang menarik sebagai ahli tidak. Maka ketika ditanya, kenapa kamu keluar dari tempat ini? Maksudnya yang pertama tadi. Maksudnya di sana ada ahli tidak. Eh, kenapa kamu ikut kuliah? Katanya itu kan maksiat. Dan bila ahli berbahaya, kita berbahaya dengan ini. Bid'ah ini berbahaya daripada maksiat. Maka orang ini langsung menyikapi, ah, ini adalah kesalahan mana? Ini kesalahan mana? Dibahami? Ini salah hukumnya. Sebab orang ini tidak salah dalam manhaj. Manhaj dia benar. Kita kan sudah sebut tadi, tidak ada berbahaya daripada maksiat dan sepakat para ulama. Iya kan? Adapun penerapan dia, penerapannya salah. Dia menerapkan salah orang ini. Kita salahkan dalam penerapan. Tapi manhaj sudah benar. Jadi harus dibedakan antara orang yang salah dalam manhaj dan orang yang salah dalam penerapan. Iya. Saya kasih contoh lain. Sekarang makanan yang banyak diangkat-angkat oleh orang-orang khususnya di sini. Dan ini saya sendiri betul-betul tidak -betul senang melihatnya. Dan perkara bukan yang saya lihat dari dahulu. Misalnya kejadian yang berlaku terhadap Ustaz Nain misalnya. Mengajar di satu tempat oleh mereka dianggap mengajar di tempat ahli bidah. Dalam usul manhaj yang sepakat. Sedai maupun yang lainnya sepakat. Sedai mengatakan bahawa ahli bidah adalah kelompok yang sangat sesat dan benci terhadap ahli bidah, berlepas diri dari ahli bidah dan seterusnya ini hukum manhaj. Tapi dalam keadaan seperti mengajar misalnya apalagi ada tabrih dari sebagian satu masyarakat yang didapatkan kemudian ijtihadnya seperti itu ini syaitannya, masalahnya kembali kepada ijtihad. Kenapa? Andai kata salah, anggaplah salah di situ, maka tidak boleh diberikan hukum seperti hukum ahli bid'ah seperti yang mereka katakan. Dasarnya kerana tidak mampu membedakan antara orang yang salah dalam manhaj dan salah dalam penerapan. Kembali di sini. Orang harus pandai membedakan orang yang salah dalam asal manhaj dan orang yang salah dalam penerapan. Sebab hukum berbeda. Hukum berbeda. Dan kita akan sebutkan nanti bahawa hukum mentadbik mengatakan begini dan seterusnya itu hukum syar'i. Dan sembarang orang berbicara, orang harus bertanggung jawab dari tanah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan senang yang saya mengatakan dari kamu keluar, kamu ini ikutan dari lingkup salafiyah. Nah, senang saya seperti ini. Tapi harus berbicara dengan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga nabi yang dipakai oleh para ulama. Tahu? Ya? Nah, saya akan memberikan contoh-contoh tentang hal ini. Ya, Hamba yang pertama. Imam Ibn Khuzaynah rahimahullah ta'ala. Dalam biografinya di Syiar Alamin Mudala, Ibn Khuzaynah menta'wil hadith surah. Hadith tentang surah ditakwil oleh Ibn Khuzaynah. Surah. Padahal kita harus menetapkan surah lillahi Syed Azza wa Jalla sebagaimana yang datang dari Nah, Ibn Khuzaynah menta'wilnya. Diinginkan surah itu begini-begini para ulama mengingkari. Tapi ada enggak dari kalangan para ulama yang mentabdi'i Ibn Khuzaimah? Tidak ada. Bahkan kata Imam Muzahari, andai kata setiap alim bersalah seperti ini kita tabdi, tidak ada yang selamat di antara kita. Tidak ada yang selamat di antara kita. Asal manhaj Ibn Khuzaimah di atas manhaj. Dalam asma sifat ditetapkan makna dan sifat sebagaimana ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah sehingga yang kemuliaan dan kebesaran Allah tanpa mentakdir. Itu apa manhaj? Satu sifat dalam satu poin kesalahan dalam penerapan pada satu pun. Faham? Ya? Kerana itu dia dikeluarkan dari lingkup salafi. Contoh yang kedua. Sebutkan juga oleh Imam Zahadi. Dalam biografi Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Beliau berkata bahawa iman itu makhluk. Kemudian. Uh, ada lagi beberapa masalah. Yang masalahnya dia anggap besar sekali. Pantai Ibn Mandah mentahdir Muhammad bin Nasir gara-gara itu. Dan dikatakan oleh Ibn Manda seluruh para ulama di zamannya dari negeri Khurasan, negeri ini, semuanya meninggalkan Muhammad bin Nasir karena perkataan ini, ucapannya. Maka Imam Al-Jahati meluruskan masalah. Beliau luruskan masalah. Beliau luruskan pertama yang benarnya dalam masalah ini, setelah itu beliau berkata, Lau anna kulla ma'akta imamun, di jihad, di ahadil masyarakat, kata'an mazuran di. Dan dikata setiap imam, bersalah dalam beberapa cabang masalah, beberapa gelintir masalah dengan kesalahan yang bisa diampuni. Anda kata setiap ada orang yang salah pun ada kita langsung berdiri atasnya. Wabat dakna kita tabdi dia wahajar wah dan kita tinggalkan dia. Kata Imam Mujahid hari ma salim ma ana ahadun. Tidak akan selamat di antara kita seorang pun kalau dia seperti ini. Tidak Muhammad bin Nasr selamat, tidak Ibn Manda selamat, dan tidak pula yang lebih besar dari kedua yang selamat. Maka harus dibedakan عندما أرى الانسان إذا لم منهج فهو منهج فأرى الانسان إذا لم تنرفع محمد بن ناصر رياض اصول اهل السنه كما قالوا مثلا باللي تبليكي تربليكي تريد ان الدوار قال قال الامام الذهبي لديكم اهل السنه والجماعه قالوا لي ini beberapa contoh dari banyak sekali ya dalam kaum para alimah rahimahumullah taala. Baik, Kemudian di antara bab yang perlu saya tekankan di sini bahwa bab tahdir itu lebih luas dari bab tahdir. Karena seseorang di tahdir belum tentu dia mubtadi. Belum tentu dia mubtadi. Sebab asalnya tahdir itu adalah perkara yang lebih luas daripada tahdir. Nabi SAW pernah tidak menjawab salamnya Ammar bin Yasir. Karena satu perkara. Nah. Baik. Ini nampak jelas dalam nusus para alimah bahawa tahdir itu lebih umum daripada tadbir. Sebab tahdir yang diinginkan adalah memperingatkan manusia. Dan suatu kesalahan. Ini salah misalnya, ini salah dan seterusnya. Tahdir dan kesalahan ini. Tapi belum tentu, dia ini muktadir. Belum tentu, muktadir. Demikian. Ini termasuk daidah yang sendiri. Kemudian di sini masalah berikutnya, siapa yang berhak mentahdir? Siapa yang berhak mentahdir? Apakah orang yang baru belajar kemarin misalnya Lalu tiba-tiba menjadi Imam Bukhari Imam Muslim jarak Atau siapa yang berhak meminta ini? Butuh diri dalam masalah ini Nah, kita tanyakan pertanyaan dengan mas seperti ini kepada Syekh Mukhlis Beliau menjawab Kata beliau, dirinci masalah ini Kalau kesalahannya jelas Dan belas Wabih Siapapun mas, pantas untuk tahdir Kata beliau Sampai kalau misalnya orang awam pun melihat ada orang yang mencerca Abu Bakar dan Umar, si awam ini bisa mengatakan ini orang Syiah Allah ini, mubtadi kita lihat. Waktu kesalahannya jelas, bertemu matahari. Ya kan? Tapi kata beliau kalau kesalahannya, kesalahan yang detail, kesalahan yang rinci, maka yang berbicara seperti ini adalah orang-orang yang rasis dalam ilmu. Orang-orang yang rasis dalam ilmu. Dan sehingga saya Syekh Falal Fauzan juga, satu beliau senada dengan ini. Iya. Eh selesai ya tentang masalah siapa yang berhak untuk mentahdis. Baik. Nah, <clears throat> berikutnya yang perlu diterangkan di sini adalah berkaitan dengan masalah al-hajar meninggalkan orang menghajar dia meninggalkan al-mukharif dia berkelit dengan seorang misalnya atau seorang melakukan suatu kesalahan dalam pandangannya apakah dia tinggalkan apa disyariatkan dia meninggalkannya apa tidak disyariatkan ini masalah yang banyak orang yang terancam di dalamnya dan butuh dirinci ada banyak masalah yang perlu dirinci di sini pertama perlu dilihat pada orang yang menghajar itu sendiri orang yang menghajar itu sendiri Orang misalnya menghajar saudaranya. Maka orang yang menghajar ini, pada dirinya sendiri dia harus melihat. Pada dirinya. Yang pertama, orang ini dibutuhkan dia kuat. Pada diri. Dan menghasil. Mampu memberi takdir. Mampu memberi pengaruh. Sehingga kalau dia menghajar, orang yang dia dihajar akan mendapatkan maksimal dengannya dihajar olehnya sehingga orang ini sehingga merasa dia bersalah ia pun kembali dari kesalahannya nah maka orang yang menghajar dia hendaknya punya muaskir pada diri dan ini tentunya berlaku pada suatu keadaan dan secara umum orang muslim kalau misalnya berbahaya terhadap orang ahli bidah. Dia merasa berbahaya terhadap orang yang punya penyimpangan dan kesesatan. Merasa berbahaya kalau duduk dengan dia. Maka dia tidak ingin menjaga agamanya. Tidak ingin menjaga agamanya. Pasti demikian. Dia jaga bagaimana dia selamat. Nah, karena itu tahdir yang sangat keras dari para ulama duduk dengan ahli bidah. Sebab asalnya seorang itu diperintah untuk menjaga agamanya. Kata Imam Ibn Zahid dalam nukil beberapa ucapan para ulama salat, kata beliau, para ulama salaf sepakat tentang hal ini untuk mentahdir ahli tidak dan tidak bertegak pembicaraan mereka. Mereka melihat bahawa Al-Qulub wa Ba'ifah, Hati Tulman, wa Syubah Al-Fattafah, dan Syubah itu menyambar-nyambar. Syubah menyambar-nyambar. Jadi kalau masalahnya, dia lihat secara pentingnya, kepentingan dirinya sendiri, maka boleh dia menghadir, tinggalkan. Ya. Dan Syekh Rabi memberi fatwa khusus untuk orang Allah yang tidak tahu apa-apa, Misalnya dia lihat ahli bidah misalnya melakukan, dia tahu ini ahli bidah. Ya mungkin dia nasihati, mungkin tidak. Jadi maka di sini dalam posisi seperti ini, orang awam jangan terlalu lancar mengatakan, oh, saya mungkin nasihati dia mudah-mudahan dia bisa sadar. Tidak. Di sini itu, untuk dirinya sendiri dia harus menyelamatkan dirinya. Dia menyelamatkan dirinya. Mungkin dia termakan, mungkin tidak. Tapi kalau dia punya kemampuan pada dirinya, nah di sini baru dilihat, baru bisa mempertimbangkan masalah. Tapi untuk dirinya, bagusnya dia meninggalkan. Hendaknya dia meninggalkan. Dipahami? Maka saya lagi. Ada orang yang menghajar itu sendiri, orang yang meninggalkan. Pertama, kadang dia harus kuat pada dirinya. Sehingga memberikan pengaruh pada orang yang dihajar sendiri kesempatan. Kalau tidak, maka dia melihat kepada masalah dirinya. Kalau memang dirinya terancam bahaya kalau duduk dengannya, maka dia tinggalkan untuk menjaga. Jangan sampai agamanya tercemar. Dipahami? Ya. Ini berkaitan dengan orang yang menghajar. Dan orang yang dihajar, Orang yang ditinggalkan Orang yang ditinggalkan Itu butuh dirinci Sebab kadang seorang itu dihajar Orang dihajar itu punya dua masalah Masalah kembali kepada diri orang tersebut Dan masalah kembali kepada umat Masalah kembali kepada diri orang tersebut Dan masalah kembali kepada umat Nah hormatlah kepada, kepada diri orang yang dihajar. Kalau orang yang dihajar ini mengambil manfaat darinya, ya laksanakan. Dihajar. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghajar tiga orang sahabatnya. Ka'ab bin Malik, Murara ibn Umayyah, dan Hilal, uh, atau Murara ibn Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Tiga orang sahabat dihajar oleh Rasulullah di Perang Tadu. Ketika dah hajar Perang Tadu. Dihajar. Alhamdulillah. Ini maslahat dan luar biasa berubah tiga orang sahabat ini dan bertobat dengan tobat yang betul-betul tobat sehingga diabadikan. Jujurnya tobat mereka dalam Al-Quran. Ya. Nah, tapi sebagian orang tidak dihajar oleh Rasulullah berendah dan maslahatnya. Abdullah bin Ubay bin Salul, tahu kan? Rasul munafiki. Tidak dihajar oleh Rasulullah. Akan Rasulullah kepada kepadanya. Akan ketiga meninggal, Rasulullah sempat datang sholat di kuburannya. Sebelum turun ayat menegurnya. Nah. Dia berhati sholat tidak ada masalah. Ya. Nah ini. Demikian pula. Uh, disebutkan oleh Syekhul Islam di Indonesia. Nah. Bagian kelompok yang. Dia ini. Uh, adalah orang yang ditaati di tengah kaumnya misalnya ditaati dengan di tengah kaumnya maka yang seperti ini tidak ada masalahnya di hajar kalau di hajar bukan mendatangkan manfaat tapi kadang mendatangkan kejelekan. Karena ini mentaklif mereka. Mentaklif beberapa orang seperti itu. Seperti Abu Sufyan, Uliyah bin Hassan, Al-Aqra bin Habib. Dan yang cerita dengan ini. Ditaklif oleh Rasulullah. Dibikati. Nah. Anggaran hadir tersebut maslahatnya kembali kepada umat. Jadi yang dijaga adalah keselamatan umat. Nah inilah seperti yang dikatakan oleh Imam Barbahar di sini. Diterangkan kepada manusia, kisahnya. Jangan sampai ada orang yang jatuh dalam dia terangkan tetap dia tahdir walaupun dia tidak terima, tidak mengambil manfaat darinya. Tetapi kita lihat umat mengambil manfaat, meninggalkan dia. Tidak jatuh di dalam kesatannya, kita lakukan, tetap jalan. Kita ambil. Kalau dia tidak mau memperbaiki dirinya sendiri, maka yang kita lihat adalah masalah umat. Kalau umat mengambil manfaat dengannya, maka tahdir tersebut dijalankan. Paham ya? Ya. Baik. Kemudian, butuh dilihat dari jenis kesalahannya apa? Ini juga butuh diperiksa. Salahnya itu apa? Apakah dalam masalah usul, manhaj, atau di dalam masalah cabang? Kemudian, jangan dikira bahawa hadir itu khusus terbatas dalam masalah bid'ah saja. Tidak. Kadang juga dalam masalah maksiat. Kadang juga dalam masalah pelanggaran. Bagaimana Nabi tidak menjawab salamnya Ammar bin eh, apa namanya salamnya Ammar bin Yasir ketika beliau memakai Za'farah dan sebagaimana Abdullah bin Mughaffal ketika dia berkata kepada seorang lelaki yang sedang melakukan hadap dia membunuh hewan buruan dengan melempar kan lempar pagi batu. Tentu lempar pagi batu tidak mati ya. Lempar pagi batu. Dilarang oleh Abdullah bin Mughaffal. Dia katakan itu adalah perkara yang dilarang oleh Nabi. Dan saya tetap lakukan. Kata Abdullah bin Mughaffal kalau begitu saya akan menghajar kamu. Saya tidak akan berbicara kepada Muslim Allah. Dihajar karena satu masalah ini saja. Nah, ya, ya, kerana satu masalah ini saja. Jadi, dilihat kepada maslahat. Ukurannya di sini, jenisnya kembali kepada maslahatnya dan rawabit yang kita sebut tadi. Dan sekali lagi masalah hajar, masalah tabdik, ini kembali ke dalam masalah uji pihak. Ukurannya kembali kepada pertimbangan maslahat dan maksadat. Kerana kembali pertimbangannya kepada maslahat dan maksadat, maka kadang disyariatkan, maka kadang tidak disyariatkan. Kadang disyariatkan, kadang tidak disyariatkan. Ya. فاهمين atau menjelaskan melakukan hajat. Nah, maka diperhatikan juga waktu dan tempatnya. Seperti sini ada Syekh Ibrahim Al-Khairi tentang masalah ini. Dibedakan antara tempat dan waktu yang banyak di dalamnya penyelisian dan mukara. Dan pada di situ syok dan ahli bid'ah lebih kuat. Maka dibedakan. Ya, karena itu tempat yang banyak tidak apa dalam di Basra dan lainnya dibiarkan oleh para ulama di dalam memberikan hukum. Di dalam masalah haji. Kadang tidak ada yang berjumpa sama sini, sama tempat. Maka yang seperti ini, kalau ingin menghajar, dia harus hajar seluruh orang. Itu tidak mungkin. Bagaimana cara yang ingin mendakwai orang kalau dia hajar semua orang? Nah, tidak ada yang akan kenal sunnah. Yang kapan orang yang dia bisa tahu kalau dia melakukan seperti itu? Nah, dan akan datang nanti nasihat dari Syekh Rabi yang sangat baik tentang masalah orang yang berlebihan dalam masalah haji ini. Baik. Jadi perhatikan waktunya. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghajar Kaab bin Malik dan temannya. Waktunya cocok, tepat ya. Para sahabat semuanya tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau perintahkan semuanya menghajar ini. Umar bin Khattab dia boleh lakukan kepada Subaik Ibn Asad. Tapi Ibn Asad, kisah yang terkenal itu, bagaimana Sobi ketika berbicara tentang uh, beberapa perkara penafsiran yang tidak benar, didengar oleh Umar bin Khattab, Raja Allah Ustana. Umar mengirim surat ke gubernur tempat Sobi di sini. Kata Umar, pada surat itu tiba ini, tapi yang pertama berangkat kemudian harus sudah menyertakan si Sobi ini perang kan? Eh? Kabilah yang pertama ikut bersama tiba-tiba Umar, Umar bertanya dan dia sebutkan dia adalah Sadiq, maka Umar berkata itu kan dicambuk. Dicambuk sampai cinta. Setelah itu di penjara, sampai luka, lukanya sembuh. Setelah itu, dipanggil lagi oleh Umar. Kemudian beliau panggil lagi, itu kan dicambuk. Dicambuk lagi, sampai berdarah, tidak, masukkan lagi pekerjaan. Coba kita lagi sampai selesai bukanya, panggil lagi yang ketiga kali. Itu kan satu. Kata Fadir, Ya Amiran Bukmini, kalau kamu ingin membunuh saya, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan kalau kamu ingin yang di kepala aku pergi, saya mempersaksikan bahawa yang di kepala aku sudah pergi. Sudah. Kata Umar bin Khattab, sudah kalau begitu, kamu pulang ke negeri ini. Di negeri yang Umar menulis pesan kepada gubernur. Jangan ada yang duduk dengan itu. Maka Sotif ini yang tadinya adalah orang yang ditetapkan di tengah kaumnya langsung turun dari ayat ini. Dia tinggal di suatu halakot sedang berkumpul orang, orang langsung bubar. Karena perintah Umar bin Sattab. Ini kuat syokah hadis sunnah. Air seperti ini jalan dan punya maslahat. Dan sahabat betul-betul tobat setelah jelas betul tobatnya, maka diizinkan seperti biasa. Dan lihat sahih dari Ibn Umar. Di zaman Khawarij, sahabat ini dinisang berikut. Apa katanya dia? Saya telah dididik oleh seorang hamba yang salih, Umar bin Khattab. Saya dididik, tidak mau ikut lagi begitu dulu. Nah, ini Ibn Umar. Dan berhasil. Itu maslahat. Syafi yang ada di dalamnya. Dan di sini dilihat tempatnya dan kedudukannya. Dan para ulama ketika terjadi bid'ah abasra, mereka tidak menghajar orang-orang yang berpaham permahaman pedaria secara umum di Basra. Iya. Karena syurga mereka kuat. Tapi dengan cara ta'li pendekatan dan memberantas bid'ah mereka. Ini dia. Maka itu ada pertimbangan ini juga. Kemudian juga berkaitan dengan waktu lamanya dihajar. Sampai kapan waktu lamanya? Panjang masih menjadi sihi dan ada masalahnya, waktunya tidak terbatas. Tapi kalau seorang sudah bertobat, itu tidak bisa dikembalikan dan dikatakan tidak diterima tobatnya. Dan, nah, ya. kalau yang dia bertobat dengan tobat yang benar, tobat yang jujur, tobat yang nasuha, ada pun kalau tobatnya tobat main-main saja, hanya sekedar menutupi kesalahan dan seterusnya maka orang yang seperti tetap di atas keadaan dan perlu umat diperingatkan darinya. Nah, baik berikutnya Berkaitan dengan masalah Bawabit uh, Dan syarat-syarat yang harus dijaga Pijakan-pijakan dan syarat-syarat yang harus dijaga Dalam mengingkari Orang yang berbuat kesalahan Kita ketahui bersama bahawa Menurut orang yang bersalah Meluruskan kesalahannya Itu dari jihad yang paling utama Iya, kita paham Dan kita juga memahami bahawa itu adalah nasihat bagi umat itu kritikan. Itu nasihat bagi umat. Tapi hal tersebut punya syarat-syarat. Punya pijatan-pijatan, punya bawabi. Tidak seenaknya saja. Syarat yang pertama, ia di dalam mengingkari atau di dalam merubah kemungkaran, dia hendaknya membangun hal tersebut di atas keislatan dan niat yang jujur untuk membela kebenaran. Nah, Dan dari ikhlas itu, seseorang senang kalau yang dia tahdir itu, atau orang yang dia memilikinya, dia senang kalau dia rujuk kepada al-haq. Kembali kepada al-haq. Ini dari ikhlas. Dan Nabi SAW mendoakan untuk daud. Allahumma ihdi daudan wa'atini dik. Beliau doa, ya Allah, berikanlah kita kepada daud dan bawa, bawa mereka kepada aku. Ini orang kafir didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi muslim. Maka dari Islam kita menginginkan orang yang mukhalif dengan kita itu bisa baik. Kita inginkan seperti itu. Mereka bisa baik. Itu dari Islam. Dan menunjukkan niat yang jujur. Tapi kalau tidak ada ikhlasnya, tidak ada niatnya, lihat. Mencari-cari kesalahan mereka. Dan tidak pernah ada selesai. Ini menunjukkan niat yang tidak ikhlas. Dan tidak kita hukum niat kecuali dengan perbuatan yang menunjukkan hal tersebut. Nah, baik. Kemudian, orang yang mentahdir itu sendiri, dia harus paham wabit di dalam mentahdir. Harus mengetahui kapan seorang itu dianggap salah di sini, kapan dianggap tidak salah. Kemudian dia harus tahu. Ya. Tentahan dalam masalah ini dari sisi adillah syariatnya dari mana? Apa yang dia harus tahu ucapan para ulama dalam masalah tersebut? Apa yang dia harus tahu? Ini syubhat munculnya dari mana dia? Dari mana dia dapat hal yang seperti ini? Nah, Rahman seperti itu. Jadi orang yang terakhir itu punya hujah yang kuat. Sebab ini menjelaskan suatu kesalahan maka harus dengan hujah yang kuat. Hujah yang kuat. Adapun kalau tahdirnya tidak jelas, sampai di sana sini, menghantam sana sini, ucapan yang tidak senonoh, tidak jelas, hanya sekedar berucap tapi tidak jelas kemana arah kritikannya. Jadi bingung orang. Cuma takdir sebenarnya ilmu harus dan harus menjauhi. Tapi kita yang tanya apa sih masalahnya? Katanya tidak tahu itu. Ini takdir model apa yang seperti ini? Maka seorang harus paham bagaimana cara mentahdir yang baik. Harus rasif dalam ilmu, paham tentang hal tersebut. Kemudian juga, tentang orang yang dibantah, tingkat kesalahannya, kesalahan itu berbeda-beda. Kemudian kedudukan dia di dalam agama apa? Apakah dia ulama atau orang biasa? Di dalam masalah ini apakah dia penguasa atau bukan? Orang punya pangkat di tengah kaumnya atau tidak? Itu punya kedudukan harus dirinci cara menjelaskan kesalahan bentuk menguraikan dan seterusnya. Beda cara menguraikan kesalahan penguasa dengan kesalahan yang lainnya. Ya kan? Beda caranya. Maka di dalam tahdid dia harus mempunyai bawah itu. Kemudian kesalahan yang terjadi apa sebabnya? Apakah dia melakukan kesalahan itu kerana jahil? Atau dia ini salah kerana mengikuti hawa nafsu. Atau dia ini salah kerana salah takbir saja. Takbirnya yang jelek. Atau salah kerana salah ucap. Harus paham itu. Kalimat-kalimat seperti ini. Kemudian apa orang ini punya uh, pengaruh. Guru yang memberi pengaruh keras kepadanya. Ya, taklis kepada guru yang misalnya. Maka ini perlu dirinci. Salah-salah itu apa? Apa sumber kesalahan ini kerana dia takbir? Ini beda memberikan hukum antara setiap orang yang kita sebutkan itu tadi. Nah, hukumnya berbeda. Maka dia harus pandai merinci hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian demikian pula di dalam tahdir itu dia harus menjaga maslahat dan mafsadatnya. Seperti yang saya katakan tadi tahdir, hajar ini adalah dua perkara dibangun di atas maslahat dan mafsadat. Nah, kalau ada maslahat dilakukan, kalau tidak ada maslahat, maka dia adalah perkara yang ditinggalkan. Iya. Dan ini dikutip dari Ikatan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam Masayid Al-Ma'idiniyah oleh Syekh Ibrahim Al-Rushayid. Iya. Kemudian juga di jenis, jenis kesalahan. Butuh dilihat. Kesalahannya ini apa kesalahan yang tersebar? Atau kesalahan yang khusus berkaitan di daerah tersebut saja? Kalau kesalahannya di daerah tersebut, untuk apa disebarkan kepada yang lain? sampai ke pelosok dunia misalnya sampai ke pelosok tanah air. Nah, kan aneh bin ajaib ya. Justru menambah jelek persepsi orang masyarakat kepada orang yang mentahdir. Ia menunjukkan dia mentahdir bukan kerana agama, kerana dendam mungkin, kerana hasad atau yang semisal dengannya. Anda kata nasihat, mungkin orang yang ditahdir sudah diberikan kasih dengan nasihat dia kan? Kalau dia berbicara secara umum, dia akan kasih dia misalnya, supaya dia dengar. Nasihat sekarang-sekarang supaya dia kan? Atau paling tidak, Karena hal tersebut hanya berkaitan dengan hidup, dia sebarkan saja kepada orang yang tahu. Tidak berkaitan dengan yang lainnya. Kecuali kalau memang masai dan dibicarakan masai ini yang dibutuhkan oleh setiap tempat, ini lain lagi masalah lain. Kalau masai ini, masai ini yang dibutuhkan di setiap tempat. Maka harus diperhatikan antara kadar tersebarnya tidak tersebut. Tersebarnya kesalahan tersebut. Iya. Dan juga masalah umum, masalah media. Yang saya Eh, lupa sebut tadi dalam doa tahdir. Atau sebelum saya ucapkan ini, saya genapkan yang senang di dalam masalah ukuran. Syarat-syarat yang harus ada pada orang yang mentahdir. Dia harus tahu bahawa membantah terhadap al-mufarik itu memperlukan kifayah. Dari fardu kifayah hukumnya. Kalau dia melakukan sudah cukup. Yang lainnya, jatuh kewajiban atas yang lainnya. Dan ini adalah pelajaran bagi para penuntut ilmu. Dan yang berbicara itu orang-orang yang paham, orang-orang yang tahu. Ya. Dan ia mendengar adillah yang diucapkan darinya. Tidak setiap orang berbicara. Nah, kemudian juga yang berbicara, ya, seperti misalnya kejadian-kejadian di Yaman, para hisbiyun di sana, para masyarakat di Saudi Arabia, itu merasa cukup. Syekh Mubil mentahdir mereka di Yaman, sudah cukup. Ya. Sebab, kalau tidak ditahdir oleh sebagian para ulama yang rasik dalam ini, sudah cukup. Karena itu para hizbi di Yaman, itu semuanya jatuh. Hanya dengan ucapan Syekh Muqdim. Dan ulama di Saudi hanya melihat ucapan Syekh Muqdim. Syekh Muqdim berbicara begini, mereka sudah memberikan sikap kepada yang seperti itu. Ini waris. Akan kita sebutkan nanti kisah disebut oleh Syekh Rabi dari Imam Ahmad tentang masalah ini. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari ini. Nah,